Jetë shkrimi apo mësimi i biografisë së Muhamedit alejhi salatu ue selam e gjithë mësimi i biografisë së pejgamberit sallallahu alejhi wasallam nuk është qëllimi i saj që të freskohemi edhe t'i fladitmi pak shpirtat me një histori shumë të bukur e një njeriut shumë të madh e një personalitetit shumë të lartë sikur që ka qenë mësimi shumë prej njerëzve mirëpo nuk ju ka bo dobi Kështu na nuk duhet me shiku punët, besimtari nuk i shikon prej këti kandi, vetëm në aspektin teorik, po çdo send çka mëson, mundohet me zbatue dhe e kërkon dhe hulumton atë vepër në vetveten e tina. Andaj, na në dy ligjëratat e kalume e mësuam se çka i ka mësu pejgamberi alejhi salatu vesselam shokëve të tij në periudhën e davetit të fshehur. Në shtëpinë e Erkam ibnul Erkam Dhe do të vazhdojna ende këtu Me çka i ka edukue pejgamberi alejhi salatu ue selam shokët e tina Kjo gjeneratë e madhe Këta faktorë të mdhoj Të islamit Të Allahu xhelle ue ala që me ecë nëpër tokë Dhe me qarkullue islami Allahu xhelle nëpër tokë Ka pas nevojë për faktorë Faktorë të mdhoj E neve na intereson Personaliteti Dhe çfarë mësime kanë morrë kjo gjeneratë e parë? E përmendëm se tri shtylla jau ka mësue Allahu xhelle ue ala nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wasalam sahabëve të pejgamberit. Dhe e para ishte njohja me Allahun. Njeriu i cili nuk e njef Allahun xhelle ue ala ai ka dështu që në start. Andaj neve themi se njeriu i cili i ban shirk Allahut xhelle ue ala, Allahu nuk e fal ata. Çkado që të bojë ai? Inna Allahe la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Allah e ka prekë këta në librin e Tina se kush i shoqëron Allahut diçka, Allahu s'ia fal. Domethonë, shirku nuk hin në emrin apo në fushën dhe hapsirën e mëshirës, hiç. Andaj kjo është çështja ma e madhe çka duhet na me diskutue dhe me përsërit dhe me përkujtue kështu me radhë. Deri ta takojna Allahun xhelle ue ala cila, mos t'i bajna Allahut shok kurgjo hiç. Asnjë sen, sepse kjo meselja e shirkut nuk hin në hapsirën e faljes, nuk ta fal Allahu. Nëse ki ba pale çfar vepra, Allah edhe pejgamberët e tij i ka kërcnue. Le in eshrakte, le jahbetanne. Ameluk. Ti me bo shirkë, o Muhammed, unë ta prish veprën. Ta asgjësoj. Le jahbetanne. Ta asgjësoj veprën. Badihava punon dhe kot lodhesh. Andaj njeriu duhet me qenë syçelë që mos t'i bëjë shirk Allahut asnjë sen. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam të parin sen jau ka mësu njohjen kush është Allahu xhelle xhelle ve ala. E dyta, që ai u ka mësue, Allahu xhelle ve ala nëpërmjet ajeteve mekije, çka ka qenë ligji mbi të cilin funksionon dhe menaxhohet ky univers. Njeriu duhet me ditë ku a tu jetu, në cilën botë, çka e rrethon, mjedisin, dhe çka funksionon, mbi t'cilin ligj, Allahu xhelle ve ala ka kanune, ka ligje me të cilat e drejton këtë univers, duhesh me ditë, kaderin e Allahu tebareke ve teala, kjo është shtylla e dytë. Shtylla e tretë me njohtë njeriun. Kush është njeriu? Ka e ka prejardhjen? Si funksionon njeriu? Çfarë komponentesh ka njeriu? Me çka duhet m'u ushqy njeriu? Pi ka ka ardh dhe ku ka me përfundu e kështu me radhë. Andaj Ibn Qayyim el Jauziyja ka thënë këto tri shtylla krejt Kurani flet për këto sende. Me mësu kush është Allahu, me mësu çfarë ligji ka Allahu në universin e tina dhe kush është njeriu dhe çfarë pozite ka në univers. Dhe cili â roli i tij në univers Dhe cili â roli i njeriut në këtë botë Çka duhet me bo Pyetja është çka duhet me bo Pastaj duhet përgjigja Po edhe kur ta merrsh përgjigjen Nuk mjafton po duhesh me bo ata Andaj ka thonë Ibn Kajim el Xheuzije Rrugën mundet me ta kallzu çdokush Ama ai nuk mundet me të çu tyje Ti duhesh me ec Nëse ti e pyet dikan Ku është filan vendi Filan qyteti Ai ta tregon Ja knejna shkohet Po ai s'të çon ty, ti duhesh me ec. Edhe kështu rruga Allahu xhelle ve ala. Na neve mundën dijetarët dhe hadithet me na mësu rrugën, ama na duhet me ec kët rrugë. Andaj, pasi që kjo është kështu, pejgamberi alayhi salatu wassalam jashtë atë teorikës që ka dashur me kuptu dhe me perceptu dhe me me fut në kokat e tyre, i ka eduku shokët e tina edhe në aspektin e veprës. Andaj edhe pi këtu Ehli Sunneti kanë ardhur me fjalën e prerë, saqë e kanë kundërshtuar dhe kanë qenë të ashpër ndaj atyre të cilët s'kanë menduar kështu, cila është ajo El imanu qaulun wa amal. Imani është dy pjesë. Pjesa e parë është teori, me thënë ti, me ditë ti. Fa'lem, dije, ata kjo dije, dije Allahun, dije ligjin, dije kush është njeriu e kështu me radhë. Po s'mjafton kjo. Kjo pjesa e parë. Pjesa e dytë, amel, me veprua, me mishru, me manifestua në vepër ata çka e ki mësua. Andaj sot, sonte me lejen Allahu xhelle ve ala, do të përmendim diçka çka i ka eduku pejgamberi alayhi salatu wassalam me këto njohuri dhe qysh m'i nxjerr këto në praktik. Ndaj në fillim të dersave kemi përmendur se historinë nuk e kena për qëllim vetëm me kalu, ngase shumica e njerëzve e muslimanëve sidomos në veçanti e din sirën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në pika të përgjithshme. Mi neve na interesojnë detajet. Neve na intereson çka i ka mësue konkretisht këta, këta, këta. Qi me mujt me nxjerr në praktikën tonë dhe me jetu qashtu që shka jetue një sahabi i kohës pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dijetarë kanë thanë se pejgamberi aleyhi salatu wasallam ka ndërtue dhe ka formue në personalitetin e çdo sahabiu veprën dhe ja u ka mësue që pa vepër harone nuk ka xhenet pa vepër nuk ka mundësi njeriu me hi në xhenet pa vepër imam Shafiu ka thonë nëse doni me kuptu sa është me rëndësi vepra ka thonë lexone suren el asër suren el asër el asër vel asri inel insana le fi khusër Pasha kohën, vërtet çdo njeri është në humbje, illa alladhina amanu, përveç atyne të cilët kanë besue, pjesa teorike. Wa amilu as-salihat, dhe kanë punu vepra të mira, e ka bashkangjitur Allahu veprën. Andaj ku mundohet shejtani, çka ka ba me irxhajën shejtani, çka ka dash me luftue, ka dash alladhina amanu, ata të cilët kanë besue. Wa amilu salihat, jo kjo, jo. A kjo është ajo e cila mban të parën? Nëse s'është e dyta, nuk vlen e para te Allahu tebareke ve teala. E para që ka bo pejgamberi alayhi salatu vesselam është i ka mësue rrugën e pastrimit të shpirtit. Na përmendëm se njeriu Allah e ka kriju prej dy komponentesh, prej baltës dhe prej shpirtit. Realitetin e shpirtit nuk e di kurkush. Kanë thanë dijetarët, ajo çka dina për shpirtin është se është shpirti dhe ekziston. Kjo është. Andaj Allahu xhelle ve ala ka përmend se yeseluneka anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ty të pysin çka është shpirti. Thuaj shpirti është çështje e Zotit tem. Shikone përgjigje. Andaj Ibn Qayyim el-Jauziyja ka përmend se ndonjëherë përgjigjet e muslimanëve janë kështu. Në Kur'an kanë ardhur kështu. S'ka detale. Nuk ka detale. Sikur për shembull kanë diskutue njerëzit se pse Allah e ka dhënë dy mëngjesin, sabahin, tre akshamin, katër drekën. A i di përgjigje dikush? Nuk i di. Mirë, ky xhehel a na ban dam, s'na ban dam. Nuk ka ba dam, sikur që ka thënë Ibn Taymije në fillim të demantit ndaj grekëve dhe atyre që janë ndiku prej Greqisë ka thënë in al mantiqa yastaghni anhu al aqil. Ka thënë vërtet logjika, ajo ato rregullat logjike, ato pallavrat, kelami. Ka thënë yastaghni anhu al aqil. I meçmi s'ka nevojë për ato, është i pavarur prej atyne rregullave, prej atyne muhabeteve. Wal balidu la yefhamuhu. Edhe mendjetrashi si merr vesh atë punë. Edhe i meçmi si duhen, se mjaftohet me mençurinë e tina. Dhe budalla s'mundet mi kap ato. Kështu që s'kena nevojë hiç për ata. Andaj, janë disa çështje nuk na duhen. Nuk na duhen mi ditë, pse? Një, nuk kena mundësi mi ditë. Vetëm e lodhmi edhe zhytmi në mundime të mdhoja dhe apet kot e kot. sikur që grekët janë mundu me perceptu Allahun me kokat e tyre dhe kanë ardhur me katastrofa, me katastrofa të cilat janë të përmendura në librat e dijetarëve. Andaj Allahu ka thënë shpirtin s'e di kurkush. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Sa i përket shpirtit, njohuritë që i keni për shpirtin janë shumë të vogla. Çka është shumë të vogla? Kan thënë dijetarët shumë të vogla veç që e dini që ekziston shpirti. Kjo kaq. S'dini më shumë. Kurse për baltën kena pak më shumë njohuri, andaj edhe njerëzit Janë zhytë mas baltës për këtë dunja, kanë merak shumë këtë dunja, pse se kanë pak më shumë njohuri për baltën. Njeriu përbëhet prej dy komponenteve, shpirt dhe baltë. Allahu xhelle ue ala i ka mësue muslimanët në Kur'an, cila duhet mu ushqy më shumë dhe cila duhet më pak. Dhe çdo njëra prej tyre ku është ushqimi i saj. Dhe nëse përzihen ushqimet e këtyre dyjave, njeriu vjen me katastrofa. Njeriu vjen me katastrofa. E para është pastrimi i shpirtit. Njohja e Allahut, njohja e universit, njohja e njeriut, çfarë qëllimi ka? Ka qëllim, ka thënë Allahu xhelle ue ala, qad aflaha man zakkaha. Ka shpëtuar ai që ka pastruar shpirtin. Pastrim duhet. Pastrim me njohuri, pastrim me ibadet, pastrim me çdo lloj vepre e cila afron te Allahu xhelle ue ala. Patjetër mu pastrue, patjetër mu pastrue. Wa qad khaba man dassaha, dhe ka dështuar një llosti. Ai i cili s'e ka hek papastërtinë prej vetvetes, patjetër me hek këtë papastërti. E kjo papastërti nuk heket veç me teori. Duhet mu lodh, duhet mu djersi, duhet mu rraskapit, duhet me pagujt. Allahu xhelle ue ala xhenetin e ka qujt artikull në gjuhën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pse e ka thujt artikull? Se na e dina se çdo artikull ka çmim. Për me na e parafru pejgamberi alejhi salatu ue selam, na e ka qujtë xhennetin artikull dhe ka thanë, Ela inne sil'ate Allahi ghalije, dijeni se artikulli i Allahut asht shtrenjt, tatimin e ka, me pagujt dush. Njerëz që, nuk mundë me kuptu se xheneti ka tatim, paguhet, nuk mundë ashtu vetë shpreson edhe me hi, nuk ka mundësi kështu, nuk ka mundësi kështu, qysh kanë thonë jehudët. Len yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara. Kan thon nuk mundet me hi n'xhennet pos krishterit apo jehudit. Me shpresa. Ça i ka thon Allahu xhalla wala tilka amaniyuhum. Kto jan fantazia. Fantazia. Kështu që njeriu mundet me pas fantazi e mundon mendon se ka shpresë, fantazia. Ela inne sil'ate Allahi ghalije, Xhenneti është artikull i Allahut dhe është i shtrejt, ghalije. Duhet me dhonë shumë për Xhennetin e Allahut tebareke ue teala. Madje Allahu xhelle ue ala kur e ka përmend ibadetin në surën Bakara, ka thonë ja ejuhen nasu u'budu rabbakum. O njerëz, adhuroni Zotin e juve. Adhurimi patjetër duhet me qenë ndërtu mbi dije. Mirë, cili është qëllimi i këtij adhurimit? Në fund të ajetit shënohet la'allakum Tettekun, ndoshta ju kini m'u pastrue. Çka tettekun, nëse i kthehmi tekstit bukval të ajetit, ittika, çka është ittika? Ittika është e marrë prej fjalës wikaje. Çka wikaje? Wikaja mburoje. Mburoje. Çka domethonë me konë mutteki, i devotëshëm, me nxjerr një mburoje përpara, dhe ajo të mbron prej zjarrit Allahu tebareke ve teala. Ama me nxjerr diçka ti. E kjo nuk nxjerret me teori, duhet me punë. Punën tane e nxjerr dhe të shpëton para Allahut tebareke ue teala. Andaj e para prej mësimeve ka qenë që jua ka bo me dije sahabeve të tij që ju doni m'u pastrue. Këto shpirta kërkojnë m'u pastrue. Allahu kit këto ligje që ai na ka zbrit në librin e tij e ka zbrit për me e pastrue shpirtin e njeriut. Pastaj kanë përmend dietarët se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka drejtue në pastrimin e shpirtit sahabët e tij që të meditojnë në krijimin e Allahut xhelle ue ala. E ka përmend edhe Ibn Qayyim el-Jauziyja se Allahu xhelle ue ala në shumë prej ajeteve urdhëron për meditim. Dhe meditimi ka qëllim. Cili është qëllimi i meditimit? Pastrimi. Jo meditimi sufist, jo meditimi dervishski, një jo ki meditim, me thanë e adhuroj Allahun me, me dashuri edhe me, me të fluturume, jo, meditim i ndërtu mbi Kur'an dhe hadith të pengamerit alej salatu ve selam, meditim me mendje t'shë, shëndosh, as meditim greqisht, jo, jo meditim greqisht, m'i lan ajetet dhe m'i lan hadithet, as kjo as ajo, mesatarja, wa kedhalike xhealnakum, Ummeten wasata li takunu shuhada ala an-nas. Kështu ju kemi bo juve popull mesatar në çdo çështje. Ibn Qayyim al-Jauziyja ka përmend në librin e tij Kurthat e shejtanit se ummeti i Muhamedit alayhi salatu wassalam është i vetmi ummet ku nga çdo dy ekstreme e zgjedh mesatarin. Nga çdo dy ekstreme e zgjedh mesatarin. Një shembull e rrezikshmërisë të animit nga dy të skajshmet ja për shembull ka than Allahu e ka bo pejgamberin një pejgamber njeriu mundet me dal në dy skaje dhe m'u bo qafir në vetëm mes është imani nëse njerëzit mendojnë ose kne ose kne shejtani i, i lun me skaje me ekstreme mesatarë nuk jau nuk jau drejton për shembull nëse njeriu e beson se pejgamberi i Allahut është i cili meriton të adhurohet çka është kjo Kufër. Mirë, nëse njeriu kjo është ngritja në shkallën e Allahut. Kufër. Nëse del ka skaji tjetër, ekstrema tjetër, thot kopil është ky pejgamberi, Allahu na rujt. A është edhe kjo kufër? Pra nënçmimi i pejgamberit është kufër dhe ngritja e tij në pozitën e Allahut është kufër. Cila është mesatarja, as me, po, mos me poshtërsu, po as mos me adhurue. E kjo është defekti i njerëzve. Këtu krahaso pastaj edhe dijetart. Nëse e nënçmon dijetarin, kjo çka është? Gjynah dhe mëkat. Po nëse adhuron kufër. E cila është mesatarja? Mos me nënçmu, po as mos me adhurue. Edhe me ditë se kullun juhadhu min kaulihi illa sahibe hadhel kabër kur a kon imam Maliku tek varri i pejgamberit alejhi salatu ve selam ka thonë pi kejt njerëzve dunjajës kejtve mujna me ia marr fjalën dhe me ia lan Përveç qitina, çka është qitu në varr, qiti s'mujna me diskutu fjalët e tina, se janë ligji i Allahut xhelle, xhelle ve ala. Andaj, Allahu tebareke ve teala, i ka msu shokët e pejgamberit alejhi salatu ve selam, që të meditojnë në krijimin e Allahut xhelle ve ala, dhe t'i skalitin dhe t'i gdhendin shpirtat e tyre. Ngase këto shpirta kanë nevojë mu gdhend. Këto shpirta kanë nevojë mu gdhend. Pse? Ka thënë Ibn Kajim el-Xheuzije, Njerëzit në përgjithësi janë të angazhuar me çka? Me haje, me pije dhe me përmbushjen e epsheve të tyre. Ka thënë kjo është komponenti një, balta. Ka thënë kur njeriu angazhohet me mush baltën dhe me ngop baltën e ngulfat shpirtin. E ngulfat shpirtin dhe e myt kejt. A shpirti është komponenti kryesor te njeriu. Shpirti është komponenti kryesor te njeriu. Andaj çish skalitet ky shpirt? Do t'i përmendmi disa prej pikave se si i kanë pas shokët e pejgamberit sa sa. Kjo e para meditimi. Meditimi në krijimet e Allahut tebareke ve teala. Pastaj kanë përmend dijetarët se njeriu duhet me ngop mendjen e tij dhe shpirtin e tij me njohurinë se Allahu xhelle ve ala është al-lamul gujub, ai i cili i di të gjitha sekretet. Kjo ka rol në pastrimin e shpirtit, sepse shpirti kur mbetet vet mundet mu shfrenu dhe mu rebelizu. Allahu xhelle ve ala ka përmend se Allahu tebareke ve teala e ka vendos në shpirtin e njeriut fuxhurin. Çka është fuxhur? Rebelizmin. Mëkatin. Andaj shumica e mëkateve kur bëhen? Kur janë vet. E çish largohet kjo, çish mu pastru pi këtij defektit? Qysh kur janë njeriu katër mure, qysh mos me i bë Allahut xhelle ve ala gjynah, kur e din se Allahu tebareke ve teala gajbi çka është për neve, te Allahu është publik. Andaj Ebu Abdillah el-Kahtani, njëri i cili ka qenë prej dijetarëve të Endelusit, e ka shkruar një poezi e cila quhet En-Nunije dhe aty ka përmend Idha da'atke nefsu lil isjani, ka thënë kur të thirr nefsi jot me bë gjynah, Edhe mendon se n'errsirë nuk t'shef Allahu, thuaj nefsit, Inne ledhi khalaka dhalame, jarani. Ka thonë, thuj nefsit tanë, ai i cili e ka kriju këtë errsirë, ai më shef mue, se ai e ka kriju këta. Ai që e ka kriju errsirën, atij nuk i pengon. Allahu xhelle ve ala. Te Allahu tebareke ve teala, publiku, edhe nuk ka te Allahu xhelle diçka sekret, për neve a sekret. Dikush kur mshelet n'dhomë, për neve a gajb ajo. Ama te Allahu a gajbi edhe publika nja ket Allamul gujub Andaj kjo dije neve na, na duhet për me pastru shpirtin Që kur të mbetesh me katër murat e nuk të shef kurkush Aty është objekti ti me u shfrenue dhe me i bo gjynah Allahu xhelle ve ala Andaj kanë ardh shumë hadithe kërcnuse se njeriut i humbin veprat ditën e gjykimit si Ka thënë Pejgamberi alejhi salatu ves selam, para njerëzve është mutadhahir i shtirur me takvallëk, vepra të shumta, ka thënë kur mbetet vet i shkel krejt gjynahet. Kjo është shumë rrezik i madh kur njeriu mbet vet edhe i shkel gjynahet. Dhe kur del për jashtë tamam takvali krejt i bojn me gisht se ky është mashallah. Kjo është rrezik i madh. Dhe ky ka problem me Allamul Ghuyub, me dijen se Allahu xhelle ve ala ka përfshinje gjithçka. Pastaj është ibadeti. Adhurimi Allahu tebareke ve teala. Dhe krejt feja sillet këtu, në ibadet. Nëse njeriu nuk e adhuron Allahun xhelle ve ala, nëse njeriu nuk raskapitet me ibadet, nuk e ka kuptue fejen e Allahu xhelle ve ala. Nëse njeriu nuk, nuk skalitet me ibadet, nuk i ban ibadet Allahu tebareke ve teala. Dhe ibadeti ka dy kuptime, dy domethonje. Kuptimi i veçant. Cili është kuptimi i veçant? Namaz, agjërim, zeqat, sadaka e kështu me radhë. Kjo është adhurimi i veçant. Çka kanë ardhur tekste dhe e kanë veçuar një vepër se kjo është ibadet ndaj Allahut tebareke ve teala. Këto duhet njeriu m'i shpeshtue. Ngase janë prej faktorëve dhe elementëve që ka e pastrojnë një, njeriut shpirtin. Këta e kanë kuptuar shumë mirë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe qysh në Mekë kanë qenë të njohur për ibadet të madh. kanë qenë të njohur për ibadet të madh. Kjo është kuptimi i parë i ibadetit. Kuptimi i dytë është ibadeti i jetës. Kur njeriu e din se është rob i Allahu xhelle ve ala, me plot kuptimin e fjalës rob. Andaj shejtani kur i ka thënë Allahu tebareke ve teala le ughwiyannahum ajma'in, kam me t'i devijue krejt robt. Çka tha shejtani? Pastaj illa ibadaka minhum Ka thënë, i ka përmend dy cilësi të këtyre njerëzve. Ibadek, rob. Çka domethonë rob i nënshtrum ndaj Allahu xhelle ve ala? Mendja nënshtrume, shpirti nënshtrum, trupi nënshtrum, gjithçka e nënshtrume para Allahu tebareke ve teala. Ibadek, rob. Andaj duhet me pyet veten, a jena rob të Allahu tebareke ve teala? Jo vetëm namaz. Nga se shpeshherë i bojmë sexhde Allahut me trup e mendimet tona janë mutekebbira, kryelarta ndaj Allahu xhelle ue ala, i zgjedhna prej dikun tjetër mendimet tona. Kjo është, nuk i ka bo sexhde koka jote Allahu tebareke ue teala. Andaj duhet me i bo sexhde Allahu xhelle ue ala me, me mendimet. Dhe e dyta prej cilësive, el mukhlasin, sin, të sinqertë. Ata janë edhe robt e tu, po janë sinqertë. Ata nuk Nëse njerëzit janë të krijuar në natyrën që me adhuru dikan. Patjetër me dhonë kurban për dikan. Tatim me dhonë për diçka. Afrohet ose ka Allahu ose ka taguti. Njona prej dyjave. Po të dyjat kanë kurban, duhet me dhonë kurban. Edhe për Allahun duhet me dhonë kurban me sakrifiku, po edhe për këtë tjetërin, tagutin duhet me sakrifiku. Edhe duhet me zgjedh. Ose për Allahun xhelle xhelaluhu ose për Tiranë të ndryshëm. Pastaj ka thënë wa mahyaja dhe gjithë jeta ime. E këtu kuptohet se e gjithë jeta është adhurimi i Allahu xhalla wala, wa mamati dhe përfundimin vdekjen e kam për Allahun xhalla wala. Andaj Ibn Qayyim ka thënë se kush di me vdek, di me jetue. Kush di me vdek, di me jetue. Kush di me vdek, nuk din me jetue. Duhet me kuptue kështu adhurimin ndaj Allahu tebareke ue teala. Pastaj, kanë përmend dijetarët se Allahu tebareke ue teala në fillim jau ka msue shokve të Pejgamberit sallallahu aleyhi sallam adhurimin dhe në këtë adhurim janë fut cilat sende? Surja e trejt e cila ka zbrit në meke Ngritu, çu dhe puno për hir të Allahut tebareke ve teala. Andaj pik këtu është marrë se vepra është pjesë përbërëse e imanit. S'ka ajet i cili argumenton dhe dëshmon se vepra është e nxjerrë prej imanit, mrena është. Mrena imanit është. Kum, kum njëherë, dush m'u çu me punue. Kum, kum il lejle illa kalile, çu natën përveç një pjesë të të vogël. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Gjysën e natës apo pakso diçka prej prej gjysës. Pra ne Allahu ka kërku gjysën e natës. Çu dhe fal për Allahun xhelle ve ala namaz. Ngase ka qenë doemos për me pastru shpirtin. Për me pastrue shpirtin. Au zid alejhi. Apo shto diçka ma shumë se gjysa. Ue rattilil Kur'ane tertila. Kjo elementi kryesor. Kjo baza e bazave, themeli i themeleve, çka na jena largue shumë prej kësajna, prej këtij themelit. Wa rattilil Qur'an tartila. Dhe kur të ngritësh, lexoje Kur'anin tartila. Çka është tartila? Tartila është me vëmendje. E lexon ajetin dhe koncentrohesh. Gjithë mendjen e fokuson te ajeti. Gjithë mendjen kur thosh elhamdulillahi rabbil alamin, duhet me t'u kujtue çka thot Allahu. Siç ka ardhur në hadithin e Imam Muslimit, nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, se kur thot robi elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu e jep një përgjigje. Ti e thu Malik Yawmiddin, Allahu e thot një fjalë tjetër. E kjo është tertil, ti e lexon dhe mundosh me nxjerr kuptime. Andaj Ibn Abbasi ka thanë, la yakunu hammuka mos të jetë brenga jote kur të lexosh Kur'an, akhira safha fundi i faqes. O sa më shpejt mrish te funi. Jo, ka ardh se nuk është qëllimi me lexue. Nuk është qëllimi me lexu, po është qëllimi me kuptue. Është qëllimi mi fut këtë domethënie në kokën tonë dhe mi manifestue me veprat e tona. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Neve do ta hedhmi ty një fjalë të rëndë. Fjalë të rëndë. Këtë fjalë nuk e ka mbajt as qielli, as toka, as detnat, as kurgjo hiç. Hiç kurkush s'e ka mbajt. Po e ka majt njeriu. E kena përmend në ligjërata pse Allahu xhalla wa ala ja ka dhënë njeriut këtë barr të madhe, këtë ngarkesë detyrë të madhe. Qaulan thaqila, fjalë e rëndë është. E fjala e rëndë don ngarkesë dhe përgjegjësi të madhe. Andaj ka thonë çu dhe lexoje Kur'anin dhe medito në Kur'an dhe pastroje vetveten tane me leximin e Kur'anit. Pastaj ka thonë inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an. Dije se aktiviteti i natës është esheddu watan, është më gjurmëlanës natën me punuar. Namazi i natës lën gjurmë të madhe. Mësimi natën lë gjurmë të madhe. Andaj disa studime të cilat janë bërë në bashkohorën nga disa studiues kanë ardhur në përfundim se ata njerëz të cilët studiojnë dhe mësojnë natën ju i zhvillohet inteligjenca shumë më shumë se ata të cilët mësojnë ditën. Edhe kjo është vërtetim i fjalës Allahu xhalla wa ala, esheddu watan. Eshed, çka eshed? Shedid, më e fuqishme. Watan a me me hi dikun thell diçka. Domethonë, mësimi i natës, ibadeti i natës ngulitet tek njeriu. Ngulitet tek njeriu. Pastaj ka thënë Allahu xhalla wa ala, wa aqwamu qila, dhe është më e drejtë në shqiptim dhe në Shprehje, njeriu natën, ngase nata e ka qetësinë e saj, andaj kur të lexo, kur të lexon njeri dhe studion, mendja e tina është e qetë dhe fokusimi i tina është shumë i madh. Pastaj ka thënë Allahu tebareke ve teala, inna laka fi nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbik. Përmende emrin e Zotit tan. Shikone këtë ajet të cilën rreth punës dhe meditimit dhe studimit dhe nxjerrjes së domethënieve të larta për hir të Allahut te bareke ve teala. Kështu pastrohet shpirti. Kështu pastrohet shpirti. Na sot për fat të keq pastrimin e shpirtit ku e kërkojnë në Facebook. A ka naj status ma të mirë, a naj thënie ma të mirë, ama jo në librin e Allahut te bareke ve teala, jo në hadithin e pejgamberit alayhi salatu ve selam. Pastrimi bëhet këtu. Allahu xhallala e ka qujt Kur'anin shifa, nuk e ka qujt Facebookin shifa. Wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Na kena zbrit në Kur'an çka është shifa, shërim. Njeriu duhet m'u shëru, ka brenga, ka pikëllime, ka ngarkesa, të cilat duhet mi shëru këto. Ka vesvese, ka lloj-lloj cytje që shejtani mundohet me, mi ja mor kapitalin çka e ka të madh, imanin e tina. E kjo nuk shërohet përveç se me librin e Allahut te bareke ve teala. Andaj Një herë dhe përgjithmonë duhet me u kthy librit të Allahut xhalla wala dhe me pastrue shpirtin tonë ashtu siç e ka për e ka treguar dhe na ka njoftuar krijuesi i shpirtit tonë. Pastaj kanë përmend dijetarët ajete të shumta ku Allahu xhalla xhalaluhu i ka udhëzuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për me pastrue për me pastrue shpirtin dhe prej tyre është namazi. Namazi ka qenë prej elementeve që ka zbrit në Mekë, e para. Namazi është prej sendeve më madhështore të kësaj feje. Andaj kur e kanë pytë Hasan al-Basriun, në fakt ka thonë Hasan al-Basriu, çka madhron njeriu prej fesë së tina nëse nuk madhron namazin e tina. Nëse në fe nuk madhrohet namazi, edhe pik këtu dijetarët kanë thënë se namazi është kufër lënia e saj. Nëse njeriu e len namazin nuk ka prej fesë kurgjo hiç, ngase e vetmi obligim i cili dëshmon se njeriu a tu punu diçka për fe, a namazi. Nëse edhe kjo nuk ekziston, çka ka prej fesë saj? Jet vetëm teoria e cila nuk ban dobi para Allahut te bareke u te ala. Andaj namazi ka ardhur si sendi dhe faktori për me pastru shpirtin. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Qad aflaha al-mu'minun", kanë shpëtuar besimtarët. Ky ajet ka zbrit në Mekë. Dhe e përmendëm se kur të lexoni ajete mekkie, dini se kanë zbrit në periudhën e Mekës. Çka domethonë me, me zbrit në periudhën e Mekës? Ajetet mekkie nuk trajtojnë vetëm se çështje akide. Çështje akide, se s'kanë pas shtet musliman, s'kanë pas shoqëri të vetën, s'kanë pas sistem të vetin. Po këto janë çështje të akides. Andaj janë shu, nëse don me formu personalitet sahabe, lexoj ajetet e Mekës dhe e formon personalitetin e shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kanë shpëtuar besimtarët me çka? Alladhina hum fi salatihim. I pari, elementi i parë, ata të cilët në namazin e tyre janë të frikshëm, kanë dron e madhe në namaz. Namazi është prej elementeve ma së shumti që i kanë kushtu kujdes shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo namazi i cili bahet me gjymtyr. Namazi i cili bahet me gjymtyr dhe me shpirt dhe me frikë respekt. Khashiin Mu kan njeriu i frikshëm, para kujt ka dal? Andaj Ibn Qayyim al-Jauziy kur folëm na atje në akide për emrat dhe cilësitë e Allahut xhellahu, çka ka thënë? Ka thënë kur t'i mësojna emrat dhe cilësitë, a kena për qëllim veç me ditë se Allahu është mbi arsh apo ka gjurmë kjo? Ka gjurmë. Se njeriu ka thënë kur del para një kryetarit i cili a njeri, friksohet dhe tutet me fol para atina. I dridhet buza, i dridhet trupi, nuk guxon me ba naj lëvizje e cila e hidhron ata. Edhe ai është njeri. E kur e din se Allahu përpara tije, qëndron para arshit, mbi arshin e tina, dhe të përcjell tije, dhe të vëzhgon tije, dhe mbikëqyrja Allahut është shumë e madhe mbi tije, dhe ai është el batin, ai mes të cilit s'ka mes teje dhe Allahut asnjë pengesë, çfarë namazi mundet mu ba kur njeriu i ka gjitha këtë njohuri? është khashiin, është i frikshëm. Andaj ka pas prej selefit që kanë dek n'namaz, tu lexu kuran. element që njeriut ja krijon një ndërgjegje të madhe, se nuk është njeri për, i krijun për hajgare, për zbavitje, për argëtime, jo, është shumë ma i madh se sa hajgaret. Alladhina hum anil laghu, ata të cilët ndaj hajgareve janë mu'ridun. Çka mu'rid me ja kthy shpinën dikujna? Andaj hajgare s'kan ba sahabët asnjëherë. Nuk kanë ba hajgare. Çka nuk kanë ba, jetën s'e kanë kuptu hajgare. E kanë kuptu xhehenem apo xhennet të Allahut tebareke ve teala. Andaj shikoni ajetet që i kanë formu personalitetet e sahabëve, çfarë çfarë cilësi. E kanë kuptu jetën andaj Zekerian alayhi salam e transmeton Ibn Jauzi në librin e tij se kanë dalë disa fëmijë me lujt. Dhe Zekeria ka kaluar. Zekeria pejgamberi Allahut tebareke ve teala. Dhe i kanë thënë, Ja Zekeria, ela tel'abu ma'ana, pse s'lun ti kurrë me neve? Na sa her lujna këtu n'mëhall, ti kurrë nuk lun me neve. Ka thënë, Lem ukhlaq lil la'ib, s'jam kriju me lujt. Përgjigje, Pi vogël, s'jam kriju me lujtë unë. Ju luni, nëse mendoni se jeni kriju për me lujtë, luni, ama unë nuk jam kriju për me lujtë. Unë jam kriju për qëllime shumë më të larta. Elledhine hum anil lëgwi, ata të cilët ndaj hajgareve dhe muabeteve të kota dhe pallavrave të kota dhe mexhliseve të kota, muaridun, i japin atyre shpinën dhe ja u kthejnë shpinën wal ladhina hum liz zakati fa'ilun ata të cilët e japin zakatin dhe këtu ka dy kuptime Ibn Kajimi sa herë kur e ka përmen ka thënë zakati kur përmendet në Kur'an e ka për qëllim pastrimin apo zakati i cili është sasia e të hollave e cila i jepet fukarave mirëpo na thojna që ka dy kuptimet, edhe zakatin edhe kuptimin e pastrimit ata të cilët pastrohen ata të cilët Vërtet të mirat i shlyejnë të këqijat. Veprat e mira i shlyejnë të këqijat. Ku kthehet kjo el hasanat tek namazi? Tek namazi kthehet se namazi i shlyejn veprat e këqija. Pastaj ja ka mësuar pejgamberi alayhi salatu vesselam shokëve të tij që njeriu duhet me iu përgjigj thirrjes Allahut xhallahu ala gjithmonë. Këta e ka kriju si personalitet te shokët e tina. Se njeriu kur ta ndëgjojë thirrjen e Allahut xhallahu ala, s'duhet me gjet në veten e tina taraddud. Duhet me gjet çka taraddud, lëkundje. Asnjëherë, as m'u hamend, menjëherë me iu përgjigj thirrjes Allahut tebareke ve teala. Dhe këta mundet, nëse don me ditë sa je afër sahabeve, vëzhgoje veten. Hulumtoje veten tande. Sa je që i përgjigjesh thirrjes Allahut xhallahu ala. Kjo thirrje përfshin gjitha thirrjet. dhe ata e falin namazin dhe ata e falin namazin mirëpo është me rëndësi përgjigja e thirrjes përgjigja e thirrjes kjo ka qenë prej hapësirës dhe fushës së pastrimit të shpirtit njeriu duhet me qenë i kujdesshëm me pastru shpirtin e tina Nëse nëse nuk e pastron shpirtin e tina ka dështuar, siç ka thënë Allahu tebareke ve teala. Prej mësimeve që e kanë përmendë dijetarët është se pejgamberi alayhi salatu vesselam e ka gdhend mendjen e sahabiut. Kur'ani ka thirrje për gdhendjen dhe skalitjen e mendjes. Për me me ditë çka është mendja, çfarë roli ka mendja dhe qysh duhet me skalit këtë mendje dhe me përdor këtë mendje. Ngase mendja është elementi kryesor që na dallon prej kafshëve. Kanë thënë disa dijetarë, Allahu gjithçka që ka kriju në tokë dhe qiell e ka kriju për neve. Hua ledhi khalaka lekum ma fil ardi gjemian. Ai është Allahu i cili ka kriju çka në tokë lekum për juve. Ama ku është elementi këtu ma interesant? Kanë thonë dijetarët, lopa, kafshët, bimët, qielli, toka, Nuk e din që janë kriju për neve. Po vetë janë krijue dhe janë të nënshtrume ashtu. A na e dina se ato janë kriju për neve? Allahu na ka dhënë këtë instrument me të cilin na e kuptojmë se ato janë kriju për neve, ato janë të nënshtrume, se s'kanë mendje me ditë për çka janë krijue. A shikoni sa e ka madhruar Allahu tebareke ve teala e ka privilegju njeriun? I ka dhënë mendje me të cilat i kupton të gjitha sendet. I kupton me të gjitha sendet. Mirëpo kjo mendje duhet m'u shfrytzue si duhet. Duhet me u kontrollue dhe m'u menaxhu si duhet. Nëpërmjet ajeteve dhe haditheve të Pejgamberit sallallahu aleyhi wasallem. Dhe në Kur'an ka shumë ajete, të cilat do t'i citoj disa prej tyre, ku ka thirje për me përdor mendjen. Për me përdor mendjen, thotë Allahu xhelle wa ala, kul undhuru madha fis samawati wal ard. Thuaj, shikoni. Undhuru. Mirëpo në gjuhën arabe undhuru ka dy kuptime. Undhuru a me shiku, po undhuru është edhe me meditue. Andaj i thonë në gjuhët arabe mesail nadharije, mesele teorike, të cilat janë çështje e mendjes. Mendja mirret me ato. Edhe mesail amelije, edhe mesele veprore të punës. I kanë nda kështu dijetarët. Me qëllim, e kanë për qëllim se nadharije quhet mendja. Kul undhuru, ka thënë Allahu xhelle wa ala, thuaj meditoni me mendjet e juve në qiell dhe në tokë. Wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumin la yu'minun. Mirëpo dijeni se ajetet dhe qortimet nuk bojnë dobi për popullin i cili s'beson. Kjo ajet është shumë interesant, nëse i kthehesh tefsirit. Se Allahu xhelle wa ala ka thirr në meditim. Mirëpo nëse njeriu nuk beson, Ky meditim s'i ban dobi, nuk i ban dobi. Andaj Allahu xhelle wa ala kur e ka përmenë se Kurani është arabisht, disa prej popujve atëherë kanë thonë nuk është bash arabisht. E a'xhemijun em arabi, a është jo arab apo arab. Allahu xhelle wa ala ça i ka përgjigjë? Kul hije lil ledhine amenu huden Thuaj, aj për ata që kanë besu është udhëzim Dijetarët kanë thonë, njëherë e ka përmenë se ky Kuran është arabisht Po kur e ka përmenë udhëzimin, s'ka thonë për arabët Po ka thonë lil ledhine amenu Ata se kanë besu, ky a udhëzim Dhe, pa marrë parasysh njeri është arab a jo arab Udhëzim është kurani për ta Udhëzim është Kur'ani për ta. Besimi është faktori kryesor që njeriu me shfrytëzu mendjen e tina. Pa marrë parasysh sa ka ajete në dunja, në qiell dhe në tokë, nëse s'beson, s'bojnë dobi. Andaj ti i sheh sa shkencëtari, sa doktori, sa mjeku, sa, sa njeriu i cili studion dhe dërrmohet në studime, sa njeriu i cili ka studiue logjika të ndryshme, fakte të ndryshme, arsye të ndryshme dhe në fund ka dalë pa besim ndaj Allahu xhelle wa ala. Thot ka një krijues mirëpo nuk e di kush është ai. A neve Allahu tebareke ve teala e ka lehtsu çështjen me pejgamberin alayhi salatu ve selam. Andaj Allahu xhallahu ala ka bo thirrje për përdorimin e mendjes. Ka thënë Allahu tebareke ve teala Kitabun anzalnahu ilayk liyadabbaru ayatihi. Libër të cilin ta kemi zbrit ty. Ty o Muhammed alayhi salatu ve selam. Për çka? Liyaqra'u ya. Me lexu? Jo. Andaj ka thënë Hasan el Basriu, ka zbrit Kur'ani për mu punu, e e kanë morë njerëzit leximin punë. Ai ka zbrit për mu punu, e ata e kanë morë leximin që janë tu punue. Dhe nuk është ashtu. Allahu xhelle thot, na e kena zbrit librin për çka? Li yadabbaru me meditu n'ta. Me meditu, me hulumtu, me gjurmu aty, sepse ka prej fakteve çka neve na duhen për me sistemu jetën ton. Çka yadabbaru? Ibn Qayyim al-Jauziy kur ka fol për tadabbur, për me meditu ka thon, nëse i kthejmë gjuhës arabe, debara yadburu është e marrë kjo fjalë pi ksaj. Çka domethon debara yadburu? Mi shku diçkajt prej në fillim deri në fund, pastaj pi ktu në fund m'u kthy prap në fillim dhe me ec kështu. Domethon me mor ajetin prej fillim me lexu, apet m'u kthy, apet me lexu derisa të dilsh me konkludime dhe përfundime. Li yadabbaru ayatihi me meditue në ajetet e tina. Andaj ka pas prej sahabeve një ajet e ka lexue tan natën. Pse? Se e ka kuptu, li yadabbaru, me meditu në këta ajete. Pejgamberi alayhi salatu ve selam, ka namaz nate t'falt me, me dy tra ajete. Me dy tra ajete të surës Ali Imran atje në fund. Në fund, pse? Sepse ka meditue në ato ajete. Li yadabbaru ayatihi wa li yatadhakkara ulul elbab, dhe që të marrin msim njerëzit e mendjes. Njerëzit e mendjes. Kur'ani i flet mendjes. Andaj a kon njoni prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke qajt. Dhe e kanë vet diçka, ma yubkik, çka të bën me qajt? Ka thënë kum lexu një ajet, i cili m'ka bon me qajt. Cili është ajet? Ka thënë Allahu xhallahu ala tilkel amthalu nadribuha lin nas. Këto janë shembujt në Kur'an që ja u kena dhënë njerëzve. Ja u kena sjell njerëzve. Wa ma ya'lamuha illa al-alimun. Ama nuk i kuptojnë këto ajete përveç dietarët. Ka thonë kum lexu një shembull nuk e kuptoj. Ka thonë s'ka në mund e piktere, edhe ka nis me kajt. Don Allah e ka sjell një shembull s'jam tu kuptu, çka tu dosht me m'thon Allahu me këtë shembull. Ka ka fillu me çajt. Andaj shikone mendjen e cila është formu te sahabit edhe mendja jon. Mendja jon. Sa na mërzitmi Pse nuk i kuptojna shembujt të cilat i ka sjellë Allahu xhalla ual në Kur'an? Allahu e ka e ka sjellë për shembull shembullin e miskojës. Sa njeriu e di që pse miskoja? E ka sjellë ankebutin, marimongën, pse marimonga? Lopën, pse lopa e kështu me radhë, e shembuj të tjerë. Bleta, mirëpo njerëz nuk e dinë urtësinë e tyre. Andaj kurajsh, kur se u janë bllokun prej këtij nuri, kanë thënë, "Kime marimonga do me na shti n'xhennet." Marimongën për shembull apo Miskojën, don me na thonë, o ju njerëz, të cilët juve ju duket vetja të mëdhej. Marimonga e vogël, Miskoja e vogël, jeton, frymon, edhe ju jetoni dhe frymoni. Kush ja u dha jetët juve? Ai i cili ja ka dhënë asaj Miskojës, ta ka dhënë edhe tyje. Sekreti i jetës, kush e di? Qysh merret ky muri, a mujna na me i dhon jetë këtij murit? Kurrsesi jo. A mujna diçka çka e vdekt me i dhon frym? S'mujna. Kta e ka vetëm Allahu xhallahu ala. Kayfa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Si muni me mohu Allahun kur jeni kanë të vdekur? Fa ahyakum. Ai ju ka dhon juve jetë. Njeriu veç me e meditu qeta Fa ahjakum Ju ka dhon jet El haju el kajum I gjalli Prej të cilit e merr jetën çdo i gjall El kajum është ky kuptim Kajum është Ai cili ia jep dikujna jetën Allahu na ka dhon jetën Këtë frymarrjen çka e marrim na lirshëm na Edhe çdokujna Ndërsa njerëzit Nuk meditojnë këtë fakt. Apo shkencëtarët janë në kërkim e sipër me gjetë sekretin, nuk mundën me gjetë. Lugz, enigma e qujnë ato. Nuk mundën me gjetë qysh i jep Allahu apo qysh krijohet jeta te dikush. Ata e dinë këto elementet, mirëpo, ajo e sekreti nuk e di kurkush përveç Allahu te bareke ve teala. Andaj Allahu xhalla wala ka thirr për me meditue. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Fel yanzuril insanu ila ta'amihi." Le të shikojë njeriu në ushqimin e tina. Sa periudha kalojnë për ti me të ardhë ushqimi qoftë pija e gatshme këtu? Sa periudha a dasht me, me shkue? Shumë, derisa ka ardh këtu e gatshme. Fel jandhur, le të shikojë njeriu në ushqimin e tina. Le të shikojë se Allahu ja ka bo të gatshme me hangër. Pastaj le të shikojë në procesin i cili ja lehtëson hajën. A mediton njeriu? Andaj Ibn Qayyim el-Jauziy kur ka fol për pendimin e klasës së lartë, ka thonë se 24 orë është në meditim dhe istighfar. Edhe ka pru shembull se kur të haje buk, kur të pije ujë, i ka frikë Allahu xhallahu ala. Dhe thot shiko Allah thot ai njeriu i cili është pi klasës së lartë, mirëpo pendohet vazhdimisht te Allahu, thot Allahu shiko si mi ka nënshtru. Sendet, andaj Omeri radhijallâhu anhu ka qajt kur e ka lexu ajetin e Allahu xhelle ue ala, Wa la tus'alunna anin na'im. Të gjithë do të mirren në pyetje për naimin, për kënaqësinë. Në tefsir ka ardh për ujin. Ujin çka e pina të freskët, të mirë, të shijshëm. Kena m'u marrë në pyetje. dhe thirrje për me përdor këtë instrumentin që e kena dhe mos me lanë m'u vyshk dhe m'u ndryshk nëse s'përdoret ndryshket nëse nuk lexon njeriu ndryshket nëse nuk hulumton njeriu ndryshket nëse nuk lodhet njeriu në trunin e tina ndryshket aj sa ma shumë që e mundon aj t'i sjell frytet e tina andaj Allahu tebareke ve teala na ka kërkue që t'menditojna dhe t'i logjikojna ajetet e tina Prej mësimeve çka Allahu tebareke ve teala i ka mësuar shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është terbija e trupit, edukata e trupit. Këto do t'i përmendim shkurt, ngase ka ligjërata të veçanta për këto. Shkurt. Allahu xhelle ue ala Prej grave. Prej grave. Pastaj prej çka? Pasurijës. Mas grave fmijt, benin. Pastaj pasurisë. El kanatir el mukantara. Këtu a ni sekret shumë i madhë. Se Allahu nuk ka thanë, kanë dashuri për pasuri, po ka thanë kanatir, për mbledhjen. Andaj te njeriu është dëshira për, edhe për paren, edhe për mbledhjen. Qysh, nëse ka sado që ka pare, dëshira e mbledhës ala nuk i heket. Janë dy sende, dëshira për me pas pare, edhe dëshira për me grumbullue. Andaj Allah ka thanë, kanatir, mukantara, ai edhe ka dëshirë me mbledhë sa ma shumë. Nuk, nuk fryhet hiç, nuk ngopet kurrë, veç do me pas pare sa ma shumë. Mine dhehebi vel fidda, ari dhe argjend. Pastaj ka thanë, uel khajl dhe kuajt. El Musawwama, të drejtë. Përpara ka qenë krenaria dhe fudullëku me me kuaj. Disa prej dijetarëve, si është Sejid Kutbi, ka thënë kalin e zavendson vetura. Andaj edhe matet me fuqi kuaj, se e ka rolin e kalit, andaj ti e sheh se një njeri kur hip n'veturë, mendon se s'di ku ka hip. Edhe i ban fudullëk Allahu tebareke ve teala. E ju e dini hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, një njeri është vesh bukur dhe ka shit fudullëk, krenari Allahu e ka zhyt në tokë. Ai duhet me pas njeriu kujdes se si i trajton të mirat e Allahu xhelle ue ala. Si i shef të mirat e Allahu tebareke ve teala. Me rëndësi njeriu ka nevoja fizike. Allahu për çdo send ka thirr në mesatari. Mos me tepru në diçkaj shumë. Pse? Sepse nëse teprohet abuzohet dhe keqpërdorohet dhe shpërdorohet ai nimet dhe kalon në mohim të Kjo do ta përmendim tash te e dyta, kontrollimi i veshjes. Veshuni bukur në çdo namaz. Wa kulu washrabu, hani dhe pini. Nuk ka ndalesë, ha dhe pi. Wala tusrifu, ama mos e teproni. Andaj kjo është mjekësia krejt. Mos e tepro. Nëse se tepron, je robi Allahu te bareke ve teala dhe e ki shfrytëzu nimetin në vendin e vet. E ki shfrytëzu nimetin e vet. Innahu la juhibbul musrifin, Allahu nuk i do teprust. Allahu nuk i do teprust. Dikush ngopët, ala do me hangër. Po ndalu. Ndalu se nuk ka nevoj me hangër. Nëse ngopësh, dhe dëshira e kanmeve nuk përfundon. Syni vazhdimisht kërkon, mirëpo nëse ngopësh, përfundoje. Andaj pejgamberi, alejhi salatu ve selam, ka thonë, le t'laje njeriu vend edhe për frym. Ka njeri aq shumë ngopët, sa s'ka mundsi as me marrë frym. Nuk ka mundësi as me marr frymë. Andaj Allahu xhela ka thënë kulu washrabu wala tusrifu. Hani dhe pini ama mane mesataren. Pastaj kontrollimi i veshjes dhe i zbukurimeve të të dukjes dhe pamjes. Khudhu zinatakum. Merrne zinetin. Çka është zinet? Është zbukurimi. Dhe senat të cilat njeriu e zbukuron me ta vetveten. Mirëpo ka thënë inde kulli masjidin në çdo namaz. Ama na subhanallah veshmi mirë për ahenge, për ceremonia të ndryshme, për dasma të ndryshme, mirëpo kur vina në xhami me fal namazin, nuk i vesh ato teshat më të mira. Edhe aj ka thënë Ibn Qayimi se Allahu ka thënë inde kulli masjid, kur shkoni në xhami dhe kur të falni edhe te shtëpia, duhesh me vesh petkun më të mirë. Sa e vesh njeriu petkun më të mirë kur falet para Allahu xhallahu ala. Dhe kjo dëshmon se sa ti e ndin komunikimin me Allahun. Me pijama falet për shembull. Nuk ka ndalesë. Po turp është, me fal me pijama para Allahu xhallahu ala. Turp a, se ki dal para Allahu te bareke ve teala. A të kish ardh marre me dal me pijama para një njerit? Me dal jashtë, me pi kafe. T'vjen marre e para Allahu xhallahu ala, duhet me respektue qëndrimin para Allahu te bareke ve teala. Andaj ka thënë Allahu xhallahu ala inde kulli masjidin në çdo namaz. Pastaj ka thënë Allahu te bareke ve teala kontrollimi i shtëpive. Dhe duhet me ditë njeriu për çka është shtëpia. Ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wallahu ja'ala lakum min buyuti sakanan." Allahu ju ka krijuar shtëpi. Për çka sakanan? Për me arrit qetësinë. Kjo është kontrollimi dhe duhet njeriu me ditë nimetin e shtëpisë dhe me falënderu Allahu xhallahu ala për këtë. Kontrollimi i epshit ndaj grave. Allahu xhallahu ala thot alladhina hum li furujihim hafizun. Ata të cilët organet e tyre i ruajnë, kujdesën illa ala azwajihim, përveç ndaj bashkëshorteve të tyre. Au ma malakat aymanuhum apo robëreshat e tyre. Njeriu e duhet me kontrollue, nëse s'e ki halal, ule shikimin. Nuk e ki hallall, mos e prek. Pse? Sepse është zjarr për tyje. Ani pse dëshira është e flakt. Ajo çka e ka ndalu Allahu xhelle ve ala është helm dhe ja shef pasojat ma vonë. Andaj Allahu xhelle ve ala kur e ka përmend martesën, qysh e ka trajtue? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allahu prej ajeteve të tij na ka thonë është edhe bashkimi mes juve dhe grave. Kur përmenet enfusikum, burri, dhe ezwaxhe, bash, pala tjetër. Për çka? Li teskunu ilejha. Për mu qetsu me ata. Allah ka thonë li teskunu. Nëse s'arriet sekine, qetsia, ajo s'quhet martes. Andaj kur trajtohet pi këndvështrimit t'epshit, s'ka dobi ajo. Andaj Allahu ka thonë li teskunu ilaiha, me u qetësue. Martesa është qëllim mu qetësue dhe me ndërgjegje dhe me pastrue njeriu moralin e tina dhe me rujt veten e tina dhe jo shfryrje e epshit. Allahu xhelle ve ala për çdo send në këtë jetë na ka dhonë sekretin dhe mesazhin të cilën na duhet me përdor dhe me rregullue sistemin e jetës tonë. Pastaj e ka përmend Allahu xhelle ve ala që njeriu duhet me pas kujdes për udhëheqjen dhe atë cilën e ka në dorën e tina ka thënë Allahu tebareke ve teala ve enfiku mimma ja'alakum mustakhlifina fi dhe jepni prej asaj çka Allahu ju ka dhënë në duart e juve në duart e juve pi këtij ajeti dijetarët e kanë ba haram se njeriu nuk guxon me shit diçka çka s'e ka në dorë Ta shes veturën e huj, për shembull. Merre, bleje. Ta shes shpijën e huj. Mustakhlefine fi. Pi këtij ajeti kanë thonë dijetarët se njeriu duhet me pas kujdes dhe duhet me rregullue se ajo çka s'asht e jotja, ti se zotron ata. Ajo çka e huja nuk ka e jotja. Po duhesh me mu kanë i knaq me ata çka Allahu tebareke ve teala. Në gjuhën arabe, dijetarët e kanë thonë kanaa. Vetëkënaqje me ata çka e kije. Mu kënaqë me ata çka Allahu tebareke ve teala ta ka caktu dhe në fund është se Allahu tebareke ve teala e ka përmend sekretin e udhëheqësies ku e ka përmend se nëse njeriu don me arrit udhëheqësien e drejtë dhe sistemin e drejtë duhet me kontrollue zullumin. Mos me lshu dorën e tina në zullum, se Allahu tebareke ve teala nuk i don zullumqarët, saqë ka thënë Shejhul Islam Ibnu Tejmije rahimehullah se nëse një shtet besimtar i cili gjikon me ligj të Allahu xhelle ve ala dhe një shtet tjetër i cili është shtet i kufarëve, nëse këta të dytë, këta të fundit janë të drejtë dhe s'bojnë zullum, Allahu i ndihmon këta mbi këta të tjerët. Ama unë jam kon shumë i devotshëm. Unë jam fal kështu dhe kështu. La tedhlimu, mos bani zullum. Wa ma kana rabbuka bi dhallamin lil abid. Allahu, Zoti jot, s'asht zullumqar ndaj robëve. Nuk i ban Allahu tebareke ve teala as kujt zullum. Andaj këto tri komponente dhe këto tri mësime dhe këto tri shkolla ja ka dhanë pejgamberi alayhi salatu wasalam. E para, besimtari në këtë jetë duhet me pastru shpirtin e tina. mu pastrue prej njollave të shirkut dhe zullumit dhe mëkatit dhe korrupsionit dhe çkado çka e njollos shpirtin e tina dhe mu lidh shpirti i tij me Allahun xhallahu ala dhe mu lidh shpirti i tij shumë afër Allahut tebareke ve teala siç ka thënë Ibn Qayyim el-Jauziye ka me tavaf tek shpirti jot para arshit Allahu xhallahu ala E para. E dyta, me pastru mendjen dhe me përdor mendjen dhe me lodh këtë mendje, me lexu pak ma shumë. Allahu xhallahu ala e ka kushtëzue mësimin dhe kuptimin e fejes me xhuhd. Me xhuhd, xhuhd asht mu lodh, mu kput. Alladhina jahadu fina, ata çka lodhen për neve, lanahdiyannahum, kena mi udhëzu ata. Nuk lexon libër, nuk dëgjon ligjërata, nuk të intereson kuptimi fejes, Si ki me kuptu fejen e Allahut tebareke ve teala? Aq sa ma shumë ti harxhon mund, aq ma shumë e kupton fejen e Allahut tebareke ve teala dhe shkolla e tretë dhe medresja e tretë që janë edukue shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që ata mi përkufizue nevojat e tyre fizike. Dhe me këta realizohet qëllimi dhe sistemi i Allahut tebareke ve teala në tokë. Vazhdojmë me lejen e Allahut xhelle uala në ligjëratat e tjera. Lusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhelle uala të mundësojë me kuptue fjalët e Allahut tebareke ve teala, fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lusim Allahun xhelle uala që Allahu tebareke ve teala t'i pastrojë shpirtat e tonë nga shirku, nga zullumi, nga mëkatet. Lusim Allahun xhelle uala që Allahu tebareke ve teala na mundësojë me bë vepra të mira deri në